Shh, boy. Gising na. Gising na. Okay na ba? Okay na ba? Sige, sige. Tara, tara. Araw-araw kitang iniisip, pinipilit alamin Kung ano wag yung panaginip Huling sambit mo ng paalam sa akin Nakasilip sa bintana ng kotse Ako'y papalayo sa langit sa nadi Rin ka, mainip, ikinaghihintay palagi Hinahanap sa dami-dami na lagaman Nag-iisa na harap Malayo man, nalipad, bumabalik ang kalapati Pag wala ang iyong ngiti, hindi maganda ang tanawin Mas madalang pa sa minsan ang pagdalaw Susulitin bawat hangin bakit tagal na panahon ang hinintay Di bibitawan ng kamay Ikaw ay aking panalangin Na maging masayang kwento At halimbawa Numero uno kung mahal si nanay Ikaw pangalawa Mga alaala Lagi ko yung daladala Pagagala ng aking isip Di pinas yung mga babala Malayo man ang biyahe tingis Sa'yo ako patumaw Ikaw ang bakasyon ko Malayo man ang biyahe Mabilis ang panahon O ikaw, o ikaw na naman Tagal na di nakita Sarap na talaga na tignan Isang taon na naman na lumipas Pagkagising ko, April na naman Malayo sa syudad, nagpiligaw Ikaw pa din ang aking uuwian Tapos na ang tagulan Bilis ng panahon, baka siyang wala na kulang Sa'yo lang ayos na yun Ayos na yun Sa'yo lang ayos na yun kahit ilang kilometro pa ang layo Matatawag mo na dayo pero malinis sa aking layon Masaya maging ako pag sa paglalakbay Tayo ay sabay na maglalayag Basta ang isa't isa ang sanktuaryo Pasensya ka na Masyado mainit ang panahon Huwag daw ako lumabas ng bahay sabi nila Sana payagan ako at ikaw para makatambay tayong dalawa Magkwentuhan sa lilim tungkol sa mga Kinatatakutan pinag-iipunan Naniniwala ka ba sa mga Pinapakulong ginagayuma pati walang ulo na matatanda Ano ang pangarap mo? Takot din ako sa mga daga Pero baka kilala ko ang mga mga paborito mo na ba? oh, yeah. Pelikula na nagpaluwa sa'yo ng paulit-ulit ulit, ulit, 20 na dala Wala ng pera, tunit, rektan at walang palugit Do lang tayo ng do Sandali na kinupit, pwede pa ba na humirit? Yoko lang masayang ang bawat sandali Huwag mapakili Kaya dahan-dahan lang sapagkat nasa tinang Malayo man ang biyahe, tingis sa'yo ako patungo Ikaw ang bakasyon ko Malayo man ang biyahe, mabilis ang panahon O ikaw, o ikaw na naman Tagal natin di nakita Sarap na talaga na tignan Isang taon na naman na lumipas Pagkagising ko, April na naman Malayo sa syudad, nagliligaw Ikaw pa din ang aking uuwian Tapos na ang tagulan Bilis ng panahon Bakasyon wala na kulang Sa'yo lang ayos na yun Ayos na yun Sa'yo lang ayos na yun Ayos na yun Pero ang totoo Nalulungkot ako dahil minsan lang Basta nandito na lang ako everyday Ako na lang sa amin masyadong stress ng waves Sa'yo na lang ako para ma-enjoy your waves Enjoy your waves, enjoy your waves Sana dito na lang ako everyday Ako na lang sa amin masyadong stress ng waves Sa'yo na lang ako para ma-enjoy your waves Enjoy your waves, enjoy your waves Sana dito na lang ako Everyday Ako na lang sa amin masyadong siya kadarating Kapag nagmahal siya isasamahin Hindi maglilihim, di sasagarin Lalakad diretso kahit malilim Basta't hawak kamay kahit di malilim